50 languages. 63 63 63การตั้งคำถามสอง küsimuste esitamine kaks küsimuste esitamine kaks ดิฉันมีงานอดิเรก mul on hobi มุลลอนฮอบีดิฉันเล่นเทนนิสมาเมงกินเทนนิสมาเมงกินเทนนิสสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะกุสซอนเทนนิสเวลยักกุสซอนเทนนิสเวลยักคุณมีงานอดิเรกไหมก็สุลลอนฮอบีก็สุลลอนฮอบี ดิฉันเล่นฟุตบอล Ma mängin jalgpalli. Ma mängin jalgpalli. สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ Kus on jalgpalliväljak? Kus on jalgpalliväljak? ดิฉันเจ็บแขน Mu käevars on valus. Mu käevars on valus. ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย mu jalg ja käsi valutavad ka mu jalg ja käsi valutavad ka มีคุณหมออยู่ไหมคะ kus on arst kus on arst ดิฉันมีรถ mul on auto mul on auto ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย mul on ka mootorratas mul on ka mootorratas ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ kus on parkla kus on parkla ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ mul on kampsun mul on kampsun ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย mul on jakk ja teksad mul on jokk ja teksad เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ kus on pesumasin kus on pesumasin ดิฉันมีจาน mul on taldrik mul on taldrik ดิฉันมีมีดซ่อม และช้อน mul on nuga kahvel ja lusikas mul on nuga kahvel ja lusikas เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ kus on sool ja pipar kus on sool ja pipar